Baigęs visus tuos pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į Kafarnaumą. Ten vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas jį kelis žydų kilminguosius, prašydamas jį ateiti ir išgelbėti tarną. Atėję pas Jėzų jie labai prašė ir sakė, jis vertas, kad jam tai padarytum nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą. Jėzus nuėjo su jais. Prisertinus prie namų, šimtininkas atsuntė savo bičiulius jam pasakyti. Viešpatie nesivargink, aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Aš taip pat nelaikiau savęs vertu ateiti pas tave. Bet tark žodį ir te pasveiksta mano tarnas. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau, kuriam nors iš jų eik, ir jis eina. Sakau kitam ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui padaryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi šimtininku ir atsigręžęs į jį lydinčią minę tarė, sakau jums, ne Izraelija neradau tokio didelio tikėjimo. Sugrįžę į namus, pasiūstieji rado tarną pasveikusį. Paskui Jėzus pasuko į miestą vardu Nainą. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausiminė. Prisertinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį, vienturti našlė sūnų. Kartu ėjo nemaža miesto minė. Pamačiusią motiną, Viešpačiui pagailo jos ir jis tarė, neverk. Priejas palietė neštuvus. Nešėjai sustojo. O jis prabilo. Jaunuoli, sakau tau kelkis. Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo baimė ir jie garbino Dievą, sakydami, didis pranašas atsirado tarp mūsų ir Dievas aplankė savo tautą. Ta žinia apie jį pasklido po visą judėją ir visą šalį. Visą tai papasakojo Jonui jo mokiniai. Tada Jonas, pasišaukęs du savo mokinius, nusintė juos pas viešpatį paklausti – Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Atėję pas Jėzų, tie vyrai tarė, Jonas Krikštytojas mus pasiuntė pas tave klausdamas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Kaip tik tuo metu Jėzus išgydė daugelį iš lygų bei negalių ir nupiktųjų dvasių, daugeliu jaklųjų dovanojo regėjimą. Tad atsakydamas jis tarė jiems – Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišieji vaikščioje, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams kelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jono pasiuntiniams nuėjus, Jėzus pradėjo kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos neandrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Antai tie, kurie ištaigingai vilki ir prabangiai gyvena, yra karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Sakau jums, tarp gimusių iš moters nėra buvę didesnio už Joną. Bet ir mažiausiasis Dievo karalystėje didesnis už jį. Jį išgirdusi visa tauta, taip pat ir muitininkai, pripažino Dievo teisumą krikštydamiesi Jono krikštu. Tik fariziejai ir įstatymo mokytojai, nesiduodami jam krikštyti, atstūmė, ką Dievas jiems buvo sumanęs. Su kuo aš galėčiau palyginti šios karto žmonės? Į ką jie panašus? Panašus jie į vaikus, kurie susėdę prekyvietėje, šaukia vieni kitiems. Mes jums grojame, o jūs nešokote. Mes gėdojame raudas, o jūs neverkėte. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas, jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte jis demonų apsėstas. Atėjo žmogaus sunus valgantis ir gerintis, jūs vėl sakote, štai ir jūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Bet išmintį pateisino visi jos vaikai. Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir verkdama priejusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, sampratavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, kad jį nusidėjėlė. O Jėzus prabilo, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė, sakyk mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės. Simonas atsakė, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendėjai. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui, matai šitą moterį. Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojams nusimazgoti, o jis suvilgė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o jį vos man atėjus nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliemi man galvos nepatepiai o į tepalų patepė man kojas. Todėl aš tau sakau, jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. O jai tarė, atleidžiamos tau nuodėmis. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kasgi jis toks, kad net ir nuodėmės atleidžia? O jis dar tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami.